Hey, yo. You know. Ya te la sabes, baby. Esto es Kingston, ah, El rey de los puntos soy como LeBron. Manejo activado de un modo cabrón. Acarizo el cielo forjándome un blon. Traigan el champagne porque llego el quinto. Pa'l bueno y pa'l malo le va bendición. Afínense chido que paga el patrón. Nunca me olvidaré del que me apoyó. Desde el 2020 siento lo hardcore. Y para los panas que nunca se rajan, que siempre me dieron asilo en su casa. Nunca doble cara, más textos pendientes de mí, de todo mi progreso. Que me da las alas para seguir en esto y que chingón se siente estar aquí en el en el dispositivo. Creé una canción y les gustó mi ritmo. Da y me di cuenta los que iban conmigo. Para cualquier cosa yo tengo lo mío. Y ahora si preguntan qué es lo que he logrado, cabrón, yo retire dinero en el banco. Podrá muy poco, pero no robado. Y de poco a poquito le vamos ahorrando. Para esta casota de mis sueños, primero sacar a mi familia. De lo malo y de lo que me enfrento. Por si llego un día para la tarima. Para nada yo le tengo miedo. Me gusta sentir adrenalina. Un saludo para los verdaderos. Y que retumbe bien la bocina le temo y que se venga lo que quiera. Le meto doble de huevos para que nada más ferra. No dejaré la corona, pero tú mala pa' afuera. Andaré muy enfocado para llegar a la meta y convertirme en lo que quiero, pero doble más de vergas. Únicamente me entienden los que escuchen este tema y han pasado por lo mismo para salir de lo que era y terminar con tu pasado para dejar la pobreza. En todo momento soy muy especial. Muchas de mis ex no me pueden nombrar. Conocidos varios falsos de verdad. Son muy amigable y también muy social, pero por las malas me pueden pagar. Yo les doy la clase, consigo el pase, rompo la base y también los timbales. Hago que muevan la cabeza en el bus, en la escuela y donde quiera que la parte. No te confundas, no somos iguales. Me siguen porque les gusta mi jale. Algunas porque quieren que las baje y otros porque les gusta rey de los puntos soy como Lebron. Manejo activado de modo cabrón. Acaricia al cielo forjando un blon Traigan la champagne porque llegó King Top. Al bueno y pa'l malo le va bendición. Afínense chido que pague el patrón. Nunca me olvidaré del que me apoyó. Desde 2020 haciéndolo hardcore. Yo, yo to the motherfucker Quinto baby. Soy el hijo prodigio. Desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, baby. Huasteco de corazón. yo.